العمر أيام العشر ذي الحجة قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قال غير واحد من السلف أنا المراد بليال عشر هي العشر من ذي الحجة ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء دل على عظمته وأهميته وشرفه وهي من الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات هي الأيام العشر رواه البخاري معلقا مجزوما به ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا والعمل فيهن خير واحب الى الله مما عداها فقد اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب رواه البزار وابن حبان وصححه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن فضائل هذه الأيام المباركة أن الله أكمل دينه دين أكمل دين لنبيه دين الإسلام في يوم من أيامها وهو يوم عرفة قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية وكان أحبار اليهود يقولون لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا وهو يوم عظيم يعتق الله فيه عباده من النار ويتجاوز عنهم الذنوب والأوزار ويباهي بأهل الم... ويباهي... ويباهي بأهل الموقف الملائكة أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وأخرج مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب وهو حديث حسن وبصيامها عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بها أوزار السنتين سنة قبله وسنة بعده أخرج الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة التي قبله والسنة التي بعده ومنها أن فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر رواه أبو داود وصحه شيخنا رحمه الله تعالى ومن الأعمال التي استحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر منها عباد الله في هذه الأيام الصيام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أخرجه النسائي وأبو داود وصححه شيخنا رحمه الله تعالى وما يستحب في هذه الأوقات عباد الله التكبير والتحميد والتهليل والذكر فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رأوا أحمد وقال البخاري رحمه الله تعالى كان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما أيها العبد الكريم إذا وفقك الله سبحانه وتعالى بأن كنت صحيحا معافا إلى حلول هذه الأيام المباركة فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أحبك فلا تفرط هذه المحبة بالقعود مع القاعدين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ndugu Waislam, leo hii ikiwa ni katika zile siku za mwisho mwisho katika mwezi vile vile mwezi mtukufu Dhulqaada kumalizika, tumeonelea pia ni mzuri kwamba tukumbushane katika fadhail ama kama itapatikana katika mausim min mawasim taat ama kama iko mbele yetu na si mwezi nyingine bali ni mwezi wa Dhulhijja ndugu waislam ni neema kwa yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamfikisha kufika katika siku kama zile alafu itakuwa ni hasara kwa kae vile vile kwamba siku kama zile kama hata zitumia kwani umati huu ni umma ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alijalia kama umri ni umri mfupi zaidi lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na rahma zake kwa waja zake amefanya kwamba kuna mawasim ama kama pale vile taat watu wakizifanya thawabu zinakuwa mingi mno kuliko umma ambao kwamba zilikuwa kabla yetu sisi ambao kwamba amali kama zile lao muislamu atachukua muda wake kufanya amali kama zile ndugu wa islam atakuwa ni mwenye kubarikiwa katika umri wake atakuwa mtu ameishi siku chache ama miaka michache lakini amala mkao iko nazo ndugu wa islam ni amali nyingi zaidi hadithi nimesoma mkampokelewa na Abu Allahu anhu akisema kwamba Mtume sala sallam alikuwa akisema mara mingi kwamba umri ama kwamba watu wengi majority katika umati wake ni watakuwa ni umri wa miaka 60 mpaka sabini hapo. Alafu ni wachache mno ambao upita beyond that. Wachache ambao upita zaidi ya hapo. Kwani wengi ufarikia hapo hapo ndugu wa Islam Kwani si lazima kwamba eti mtu lazima ukifika miaka 60 ama sabini ufariki la. Mtume asema waqalluhum man yujawiz dhalik kuna wachache ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajalia upite ukapita katika miezi kama miaka kama zile ndugu waislamu ndugu waislamu miongoni mwa fadhaila ambazo katika nyusiku kama hizi ndugu waislamu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapa nayo na inavyojulikana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ana haki ya kuwapa na chote kama katika viumbe vyake wala makhluk kiumbe aruhusiwi kuhapa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah subhanahu wa ta'ala api isipokuwa na kitu ambacho kilicho kikundu kwa Uislamu kwa mfano wa shamsi wa duhaha Allah subhanahu wa ta'ala anapa na jua ukiangalia ndugu wa Uislamu katika alfi dhalika qasamu lidhi hijr ukiangalia mambo kama ndugu wa Uislamu unaangalia nini kile kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameapia ndugu wa Uislamu si kitu hivi hivi kwa mfano ukiangalia kama jua tangu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba wingu na ardhi watu nakuja wakifariki wakienda na nini lakini jua ni ile ile inachomoza kama kawaida ikizama kama kawaida hakuna siku sije imesha betri simefanyika nini ndugu waislamu kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akiapa na viumbe vyake anaapa na zile a'dhamu makhluqat vile viumbe kama ni viku viku ndugu waislamu kwani Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na alfajiri kisha walayali na ashri na nyusiku kumi ndugu waislamu kwamba nini wengi katika salafu saleh wanasema kama ni siku kumi katika mwezi wa Dhulhijja siku kumi za mwanzo ndugu waislamu vile vile fadhail ambayo unapatikana katika siku kama hizi ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika Qur'an kama al-ayyamul ma'lumat siku maalum siku maalum ndugu wa Islam siku maalum hizo kama Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika Qur'an ndugu wa Islam Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema kama nini ni hizi siku tatu ni hizi siku siku kumi katika mwanzo wa Dhulhijja japokuwa wengine nasema pia nini ni ayamu tashriq lakini Ibn Abbas radhiyallahu anhu ameshikilia kama nini al-ayyamul ma'lumat ni hizi siku kumi za mwanzo ndugu wa Islam vile vile ndugu waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hizi siku kumi ni siku ama kwamba kama kuna siku ambayo kama Allah subhanahu wa ta'ala anapenda ibada ifanyike nizi katika siku kumi asema afdalu ayami dunia zile usiku bora katika zile nyusiku ambapo hapa katika ulimwengu huu tangu Allah subhanahu wa ta'ala na ardhi nizi nyusiku kumi Mtume sallallahu alaihi wasallam kusudia la mimi na wewe ndugu Islam akatuhimiza kama nini faakthiru fihinna min al-a'mali salihah kama zidisheni kufanya amari bora ndugu Waislamu katika nyusu kama hizi ndugu waislam inapatikana siku moja inaitwa siku ya Arafa siku ya Arafa ni siku ambapo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala atanamsha aya ya kukamilisha dini ya Uislamu akisema alyawma akmaltu lakum dinakum leo hii dini ya Uislamu imekamilika wa atmamtu alaykum ni'mati na neema yangu ishatimia kwenu nyinyi wa raditu lakum alislamu dina na Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwamba Uislamu ndio dini yetu ya Uislamu siku kama siku sikukuu ndugu waislamu vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga na vile vile alikuwa akiambia masahaba waifunge mpaka ikabidi kuna siku akamuuliza la masuila aliulizwa ndugu wa Islam, aliuliza kama eti mbona tufuge siku kama hii? Akasema inni ahtasibu ala Allah subhanahu wa ta'ala, mimi natarajia makuu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani la yukhlifu miad, kwamba atasamehea mtu ambaye kama tufunga siku kama ile madhambi ambayo kama alifanya katika mwaka uliopita na madhambi ambayo kama atafanya katika mwaka ujao ndugu Islam. Kwa hivyo ndugu Islam, siku kama hizi ni sikukuu, mtu hafai kufanya ifrat wala kuwata kufanya uvuivu mambo kama ndugu Waislamu siku kumi peke yake ndugu Waislamu juzi tumetoka katika mausimu nyingine na taa ala subhanahu wa ta'ala pia vile vile anachosema mausimu nyingine ndugu Waislamu kwa hivyo mtu ambao kama ala subhanahu wa ta'ala mwafikia tufike siku kama zile ndugu Waislamu asijaribu kufanya ifrat ndugu Waislamu miongoni mwa neema ambayo patakana katika siku kama hizi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea anasema kwamba hakuna siku shetani ama ibilisi anahisi akiwa mnyonge zaidi na mdhalilifu zaidi na mtwevu na asikuwa na maana kama siku ya Arafa kwa sababu gani kwa sababu ni siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala neema zake siku neema ziko nyingi Allah Subhanahu wa ta'ala anasemea watu madhambi ndugu Islam. anaona neema mpaka Allah Subhanahu wa ta'ala katika arsha kule vile ya yuwahibi bihi malaika Allah Subhanahu wa ta'ala jigamba kwa malaika anasema ma arada haula yani ma arada haula ila ni'mati wa maghfirati wa fadli yani hawa waja wangu hawa wametoka walikotoka wamekuja walikotoka ndugu Islam dunia mzima wamekuja hapa hakuna kilichowaleta hapa katika katika Jabali Arafa isipokuwa kutafuta fadhila zangu ndugu Islam kwa yule ambao kama Allah Subhanahu wa ta'ala atamjalia atenda kufanya haji ndugu Islam kule vile hiyo siku kama hiyo ndugu Islam asichelewe wala asifanye taswif wala asifanye mchezo yote ndugu Islam hiyo siku amlili Allah Subhanahu wa ta'ala shida zake zote kule vile kwa ni siku kuu na ni siku ambayo kama Allah Subhanahu wa ta'ala anatetea neema zake Sunna kwa mtu ambaye kama tabeki hapa ni afunge. Lakini kwa mtu ambaye kama anaenda kule haji ndugu Islam anasema kama nini? Si bora afunge lakini kama anaweza kufunga pia afunge. Lakini ni sunna kwa aliyobaki hapa wafunge. Lakini wataenda kule vile ndugu Islam si vizuri sana mtu afunge kule vile ndugu Islam. Adhunu mafhumu hadha. Kwa hivyo ndugu Islam vile vile yaumul haji al-akbar ama kama ni siku ya Eid tunasema tunasema siku ya Eid pia. Hiyo siku pia siku hivi hivi ama kama tumeenda kufanya maasi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama nini? Hiyo ni siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anaipenda zaidi. Akisema nini? Inna a'zama al-ayami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Kama kuna siku katika Allah Subhanahu wa ta'ala ni siku ya Idi kubwa. Umeshaona? Wa, wa yaumu nahri ni siku kubwa, ni siku siku ya Idi kubwa, thumma yaumul qarr. Kisha siku moja baada yake yeye, baada ya siku ya Idi al-Adha, yani ayamu tashrik pale ndugu Islam. Kwa hivyo watu wengi ndugu Islam katika siku ya Idi huwa wanaghafilika, wanaona kama ni siku ya furaha ni siku ambayo mtu anafaa afanye afurahi kupita kiasi kama anakitaka ndugu Islam ni makosa ndugu Islam kwa sababu gani hiyo ni siku kuu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni siku ya ibada wala si siku ya mtu kufanya maasi ndugu Islam sasa al-a'mal mustahaba ama kwamba zile amali kama zinapendeza mtu kufanya katika siku kama hizi ni zipi ndugu wa Islam? ziko mingi amali yote kutoa sadaka kufanya nini kufanya nini bora zaidi lakini nimechagua mbili tu kwa sababu gani ni ile makama nasi imekuja nayo kama Mtume صلى الله alikuwa akiyafanya na vile vile aliyahimiza pamoja kama nini alisema mutlaqan faktiru fihinna min al-a'mali salihah katika nyusi kama hizi kithirisheni a'malu salihah yote lakini zile makama kuja nasi nini ndugu wa Islam moja nini asiyam kwamba Sahaba anapokelea akisema nini kwamba kama mke wake alisikia kwa baadhi ya wake mtume wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam akisema nini kama mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kufunga siku tisa katika mwezi wa Dhulhijja wa yaumu ashura siku ya ashura wa thalath ayamin min kulli shahrin katika siku tatu katika kila mwezi ndugu sallam ayamul bidh ukitaka vile vile miongoni mwa amali ambayo imekuja katika hadithi ni kama nini kwamba atakbir katika zile siku 10 ndugu waislamu si siku ya peke yake atakbir watu pia vile atoe katika nyinyi siku kumi vile vile na, na hamdulillah na la ilaha illallah na dhikri ya inayotu ndugu islam kusema Qur'an na nini afadhali dhikri wa qiraatul Qur'an ama dua zingine zingine ndugu islam mambo yote ambayo kama nini kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo siku kumi ndugu islam mtu hayafanye Imam Bukhari rahmatullahi alayhi wa tharah akatoa kama nini akasema kama eti Ibn Umar radhiallahu anhuma na Abu Huraira walikuwa katika hizi nyusiku kumi hao wanapiga takbira ni masokoni ni barabarani nini walikuwa hawajali ndugu waislamu miongoni mambo kama watu walikuwa wanafanya makosa ndugu waislamu ni kwamba watu wamezoea kama hizi takbirat zinatolewa mtu mmoja anatoa pale vile Allahu akbar Allahu akbar mpaka mwisho alafu tangine pale anarudi ndugu waislamu hiyo si kwa ndugu waislamu mambo kama haya yanakatazwa swiga ya takbira ni kama kila mtu apige mwenyewe kila mtu apige kivyake watu wapige mwingine apige kivyake kule vile kila mtu apige kivyake ndugu islam wala watu kusoma kwa pamoja pale mtu mmoja pale anasoma alafu tanuria ndugu islam mambo kama haya haikuja katika athar ndugu islam siku nyingine ala subhanahu wa ta'ala kijalia tukikutana ndugu islam tutakumbushana kuhusiana na masala kuchinja na nini sunan mustahabat na nini mambo kama tunafanya mkomo ifanye ndugu islam insha Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie tufike siku kama hiyo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika